Ke Fekh Akbaryň üstüne ýazylypdyr, inşallah şoň üstünde näme gürrüň etjek. Biziň äwwel bir şo kitaba girmeden öňünçä bir mukdar şoň mowlidinde bir ytlaat bereýli ki inşallah şo kitaby tanymaklyk bilen öe gider ýanak. Owalky zat şo kitabyň ady Ke şu kitaby ýazan adam El-Hikmetun Nebewiýýeh diýip at goýupdyr üstünde. Özi bärde ýöne Şerh Ebul Muntehiýe märuf bolupdyr. Ýöne şony ýazan adamyň özi Şeýh Ebul Muntehi Şahabeddin Ahmed ibn Muhammed Magnisawi şu şahsyýet bolansoň, oň üstüne näme Şerh Ebul Muntehi diýip goýlupdyr. Bu kitabyň mowzusy näme? Ählüsünnet wal jemaatyň, hususan Hanefi mazhabyň agydasynyň beýanyna, K. Ymamy Agzam Ebu Hanife Nugman ibn Sabit Kufi razyýallahu tagala anh gelipdi. El Fikhul Ekber diýen bir däne kitaby ba. Elbetde Ymamy Agzamyň kitaby diýemizde Menzur Bidaki hatman Ymamy Agzam oturypdy, eli bilen ýazan bolsun. Ýok Ymamy Agzam. Gelipde şägirtlerine meselem ders emla etýär, ýagny ders aýtýar, şo ders aýdanda şägirtler oturyp ony ýazyp alýarlar. Ýa meselem bärdäki şägirtler ony rowaýat edip bärde ýazylýar. Her halatda şo kitap Ymam Agzama nesbet berilişi dogry. Näme diýip çon Ymam Agzamyň aýdan sözleri, Ymam Agzamyň beren dersleri ýazylypdyr. Indi her kim ýazan bolsun bärdäki öz şägirdi ýazsyn, özi ýazsyn ýa bärde syna be syna gelipde, Bärde Kazy Abu Leýsiň üstüne dagda Ymamul-Huda gelensoň, ony gelipde Ymam Maturidi muka diýip yştyba edipdirler. Başgada Al-Kawlul Fasl diýip bir kitap bar, bide Kamyl, gowy kitap eý göre, ilme, tasawwufu irfan bilen pälsepäň kamyl goşulypda towzi beren zady Şeýh Bahaweddin Zadaň ýazan kitaby gowy kitap. Birde şi Şerhäbul Muntehiki şuwagt öz öwümizdäki kitap, inşallah şuň üstünde gürrüň etjek. Ol ýerde Minah ar-Rawdul Azhar, Mollaali Kari Hanefiň ýazan şerhi, şula Ymam Agzamyň Al-Fikhul Akbar diýen kitabynyň üstüne märufrak ýazylan kitaplar. Bi kitaby ýazan Abul Muntahi, Şeýh Abul Muntahiň aýrylan ýylynyň üstüne yhtylaf nazar bar. Ýarsula müňlenji ýylda diýipdir, ýarsula müň togsanlenji ýylda diýipdirler. Ýöne şu şerhi ýazylan ýyly Dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýyl, kamary ýyllardan biz aýdyp otyrk. Şarahyň ýaşan ýeri Magnisiýa diýip tanalýamyşlyk öwünçä bu at Manisa diýip tanalýar Türkiýäň aşak tarapynda ýagny Rum tarap Rumuň märzleriniň tarapynda şo tada oňa Manisa diýip aýdylýar şu atda märuf o şäher. Bu kitaby ýazan adam aýtýar, men bu kitaby ýazmaklykda başardygymdan pälsepä, kalama, aklyýata kän girip durmadym. Başardygymdan näme şo nagly zatlar, ýagny Kitabullahda, Sünneti Resulullahda näme gelen bolsa, şolaryň üstünde men tekýe etdim. Kän bir akly, pälsepäň zatlaryna girip durmadym diýýär, aýtýanda beter bir Gowy zat näme diýip çon Hanefi mazhabyň akydasyny kän adamlar şu wagtky asyrda pikir etýäler ki Pelsepäň üstüne bina muka diýäler Maturidilere Eş'arilere Kitabulla bilen Sünnet Resulla bilen ters muka diýäler Şu kitaby okysak inşallah şolara şu kitaby bilmeklik şolara jawap bolup düşjek ki aýtýan kepleri yştyba Hedäne bizi hidaýat etdi ilä taryky-sünneti wal jema'a, sünnet bilen jemaatyn ýoluna näme hidaýat etdi. Sünnet we jemaat diýen, taryk diýen äwwel, taryk diýen ýol, sünnet bilen jemaat diýeni Pygamberimiz aleyhissalatu wessalamyň bir mübarek hadysy bar. O, Meň ummatym näunçalyny aýtýar, ýahudylar näçe firga boldy, mesihiler näçe firga boldy, Meň ummatym ýetmiş üç firga boljak diýýär Pygamber aleyhissalam. Ýetmiş üç firga, hemmesi otda, meger birje firga, firgaýy najyýe, o-da, Haýsy üçin, haýsy firga, ýa Resulallah diýip aýdylanda, O, Ýol ýeke, men bilen ashabym şoň üstünde bolupdyk diýýär. Ýagny, ähli sünnat diýeni, Sünneti Resulullah sallallahu aleýhi we sellem jemaat diýeni jemaati sahabaň ýoly. Ýagny şu sünneti Resulullah bilen jemaati sahabaň ýolundan gitýän adam şu adam bilen näme hemmesi dogry ýoldadyr. Inşallah ýöne etdaa bilen dä amel bilen kän adamlar bu at etdaa etýärler özlerini ähli sünnet we jemaatmyka diýip derhaliki ähli sünnet we jemaatyň tersine tamam etýän işleri. Bi fazlihil azim, öz ulykan fazly bilen Alla Tagala ata etmekligi bilen, wessalatu, Allaň rahmaty, wessalamu, salamy, ala rasulihi, öz rasulyna bolsun, we habibihi, öz habibine bolsun, ýagny rasul we habibi bolan pygamberimiz aleýhissalatu wessalam Muhammedin, Muhammed aleýhissalatu wessalam, allazi, ol bir, Muhammet alaýhyssalatu wessalam, ol şahsy kekana bolupdy ala hulukin azim, olakan gylykda, olakan ahlakda bolupdy. Muny aýa Kurandan alýa, we inneke le ala hulukin azim diýen aýa bar, şondan berdaşt edip aýtýa, sen olakan gylykda bolduň, olakan ahlakda bolduň eý Muhammet alaýhyssalatu wessalam diýip Allahu tebarek we taala şeýle buýrupdy Pygamberimiz salama. Wa ala alihi, we Pygamber Aleyhissalatu Wesselamyň alyna bolsun, we ashabihi, sahabalaryna bolsun. Al diýeni, Kuranda gelen nädýär, kullu mu'minin tak, dogada gelende kullu mu'minin taky diýip aýtýar, her bir muttagy mu'mine aýdylýar diýýär. Ýöne bärde al diýip ähle aýdylýar. Ählden gelýär. Ähl diýeni, bir adamyň, bir şahsyň ähli hanabadasy. hanabadasy, öýünde ýaşaýan adamlara aýdylýar. Bi Pygamberimiz Aleýhissalatu Wessalamyň oglanlaryna, agtyklaryna, zenanalaryna, hemmesine şamyl bolýar. Wa ashabihi, sahabalaryna Allah Tagalaň rahmatu, salamy bolsun. Ad-da'ina ila siratim mustagim, dogry ýoldan ýaňa çagyrýan adamla. Günäkär we zaýyf bolan bende zaýyf diýeni zaýfy bedeni aýdylmaýar, zaýyf diýeni Allahu tebarek we taala gawy. Hop, biz bendele özümizi ýere urmaly, özümizi pes saýmaly, özümizi Hudaýyň derejesine eltamaly-da, hewr habardar bolmaly, özümize güýçli, gawy diýip gezmeli-de, özümize hemişe zaýyf diýip ýere urup gezmeli, muznip, günäkär, mende günä ýok, men bigünä diýip gezamaly-da. Pygamberimiz Aleýhissalatu wessalam aýtýar, Bir adam millet dargady diýip aýtsa, äwwel özi dargandyr diýýär. Millet heläk boldy diýse, äwwel özi heläk bolandyr. Nädip? Çünki milleti özünden pes saýyp, özüni olardan çykaryp otyr, özüni olardan ýokary saýýar. Hemişe özüňi hemme kişiden pes saýmaly. Her bir adamdan özüňi günäkärräk bilmeli. Menden günäkär ýokdur diýip şeý diýip aýtmaly. Ebul Muntehi, Şeýh Ebul Muntehiň-de Etikat diýeni kalpda bolýan bir duny aýdylýar. Kalpda bolýan bir dun ýeke entek-mentek bilen çözülmeýär. Ýa bir dun daňylýar kalbyňda, Ä, men Hudaý bar diýen, Hudaýyň sekiz syfaty bar diýen, Hudaý arşyň üstünde oturanok diýen, Hudaý jisim däl diýen, Hudaý Haý diýen, Hudaý Wahyt diýen, Şu zatla meň etigadymmy? Şu etigatla meň galbymda bir düwün bolup durýa. Hiç wagtda hiç kim denämi ony çözüp bilmeýä. Şu daňylypdyr, tamam bolupdyr. Galpdan çözülmeli-ä şo. Fasyt diýeni ýöne bir etigadiki fasyt, yştyba. Meselem, Hudaýa näme, arşyň üstünde otyrmyka diýseň, Hudaýa jismmika diýseň, Hudaýa jowan oglanmyka diýseň, Hudaýa garry adammyka diýseň, Fereşteli Hudaýyň gyzymyka diýseň, Işim ýok, Hezreti Isa Hudaýyň oglumyka diýseň, bu-la fasdy etigatlar, bu-la ýanak fasdy etigatlardan Allahu Tebärak Taala saklasyn. Al-Akym, Akym diýen özünden zat dogmaýan zenana aýdylýar. Bir zenana, bir urkajy zat, her zat, her jins bolsun, her madda bolsun, bir urkajy zat iki özünden hiç zat dogmaýar, oňa Akym diýilýär. Ýöne bärde Bir kabul edilen bir sahyh, dogry kitap, muwafyk kitap, ýagny hakykat bilen muwafyk bolan kitap şi. Indi arada bir gürrüň getirýär. Kala şeýhul imam Fahrul Islam Imam Fahrul Islam aýtdy. Imam Fahrul Islam diýeni kim? Ali Yunil Bezdawiýo. Hazreti Imam Ali Bezdawi rahimehullah, Hanefi mezhebiň ulykan ymamlarynyň biri, Usulul-Fykh diýen bir kitaby bar. Usulul-Fykhyna iki däne şerhi bardyr. Biri, elbetde, bir-ä Tangih. Tangih diýeni şeýh Ubeýdulla ibn Mes'ud, Tajüş-Şeriýa, Ýazan kitaby, elbetde, Sadrusşeriýaň ýazan kitaby, Sadrusşeriýaýy Asgar. Ýagny Ubeýdullah ibn Mesud Sadrusşeriýaýy Asgar diýip tanalýar. Şoň ýazan kitaby Tangih keşi Usul-i Bezdewiýiň şo Arassalap gowuja öz zamanynyň ählinden düşünjegine görä şu metni çykarmaklygyna şoňa näme Tangih diýip aýdypdyr. Ondan soňram şerh edipdir, towdih edipdir. Bir şerhi-de bar Keşful-Esrar diýe, ony Ymam Semergandy ýazypdyr. Beýleki sahaby ýoldaşlaryny men näme kast etýän, ymam Zufer ýanak ýa beýleki ymamlar ýanak, şolar kast etýän diýip aýtýar. Ýagny şolaň giden ýoluna biz näme, biziň ymamlarymyz dagygan şu Selefi Salyhinleň giden ýolundan gitdiler. Olarda dagygan şu Kitabullah bilen Sünnet bilen gitdiler şo ýoly, bizde şolaň ýollaryndan gitmeli diýip, şeý diýip aýtýar. Allah tarapyndan çy haýyr bolsun çy şer bolsun fark etmeýär bulaň hemmesi Allah tarapyndandygyny name isbat etmek bileň mowladynda Ymam Azam şu kitabyň içinde kepläpdir. Hop şu takçellin indi ila huna kalamu şu takçellin Fahrul Islam Bezdawin kalamy şu tamam boldy indi. Indi biz kitabyň ýene metnine öwrülip geljek Şeýh Abul Muntahiň öz sözüne Fa'radtu biz men irada etdim diýýär Şeýh Abul Muntahi en ejma'a Şu Şerifow Latif bolan kitap üçin. Latif diýeni iki manada bolup gelýär. Latif diýeni bir manasy şu lutfly diýdigi. Lutfu kerem diýip aýtjak. Bir manasy näme? Bir zat iki özi beýleki zatlary gowy görýär, ýöne beýleki zatda ony gowy görüp bilmeýär. Oňa Latif diýip aýdylýar. Ýani dagyk diýip aýtsaň-da bolýar. Şerif diýeni derejesi uly, şarapatly kitap. Şu Ymamy Agzamyň şunýanak bir gowy kitaby bar. Şu kitabyna men näme birnäçe gürrüňler üýşüreýin, täki şuňa bir şerh bolsun diýip, şu jehetli men geldim näme etdim diýip, özümden öňçäki muteber kitaplardan Kitabullahi Sünneti Resulladan gelip üýşürdim diýip, Şeýh Abul Muntehi şeýdip aýtýar, Wesselamu aleýkum we rahmetullah.